Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 11, 1967. Itinatag ng Roman Curia ang Council for Pontifical Study Commission. Layo nito ang pagkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng Roman Catholic Church, Judaism at Islam. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.